Forbhais Droma Dámhgháire, Roinn 1. Bhí beirt fhear in Éirinn agus ba uasal sochineálach iad. Is orthu siúd a bheimid ag trácht as seo amach. Is ionann iad agus Fiacha Moilleathan Mac Eoghain, dalta Mhogh Roith, agus Cormac Mac Airt Mhic Choinn. Maraíodh aithreacha na beirte. Is é sin le rá ar an Máirt, seacht mí i ndiaidh na Máirt sin. Dá bhrí sin rugadh an bheirt acu taobh istigh de sheacht mí. Ghabh Cormac ríghe Éireann ar feadh i bhfad, ach mar an gcéanna ghlac Fiacha seilbh ar ríocht na Mumhan. Bhíodh fonn ar gach duine cur síos a dhéanamh ar theach Aonghusa an Mac Óg do Chormac. Ní fíor pioc de seo, a dúirt Cormac. Cén fáth nach fíor ar siadsan? Má b'fhíor é, a dúirt Cormac, ní bheinn anseo ina theach i m'aonar ag scrúdú gaoise faoi mar a bhím gan duine éigin a theacht uaidh chugamsa nó fiú amháin Aonghus féin. Óir is amhlaidh a bhíodh Cormac i dtithe rúin ina aonar, ag tabhairt breitheanna, mar breitheamh chomh maith le rí ba ea é. B'iad Cormac féin agus Cairbre Lifeachair agus Fítheal na daoine a chuir cúrsaí dlí agus seanchais ar bhonn daingean i dtús báire. D'insíodh é seo go léir d'Aonghus agus bhailigh sé a chuid eolais agus feasa le chéile toisc gur foilsíodh dó gur mhian le Cormac ceisteanna a chur air faoin ábhar sin. Lá áirithe tháinig sé go teach Chormaic agus gan dada ina chruth a thaispeánfadh nár dhuine de ghnáthamhais Chormaic é. Shuigh sé síos sa chuid sin den teach ba shia ó Chormac. Is fáidh gach flaith, áfach, agus dá bhrí sin d'fhiafraigh Cormac, An tusa an fear atá á lorg againn? Is mé go deimhin, arsa Aonghus, agus cén fáth go dhéan tú mé a lorg? Chun ceist a chur ort faoi mo chinniúint, mar tá an t-eolas sin agat. Tá an t-eolas sin agam, arsa Aonghus. An mbainfidh tubaiste dom? arsa Cormac. Bainfidh, arsa Aonghus, ach tá rogha agat, cé acu is fearr leat, tubaiste a bheith ort i dtús nó i meán nó i ndeireadh do rí? Cuir an rath orm i dtús agus i ndeireadh mo rí. turas a dhéanamh. Leis sin d'fhág Aonghus slán agus d'imigh abhaile go Brú na Bóinne. Agus chan Cormac laoi ag tabhairt tuarascála ar an óglach dá mhuintir féin i dTeamhair, taibhsíodh dom i mbrú na Teamhrach óglach álainn ildealbhach, Níos caoimhe ná gach caomh a chruth imeall óir ar a éadach, tiompán airgid ina láimh aige, ba d'ór dearg téada an tiompáin. Níos binne ná gach ceol faoi neamh foghar téada an tiompáin sin fleasc le cairche céad ceol caoin. Os a cionn bhí dhá éan agus na héin sin agus ní i modh mear bhídís á sheinm. Shuigh sé síos in aice liom go grinn agus sheinn sé ceol caoin binn. Ba é meidhir dom mheanma é. Déanaim fáistine fhíor agus ba chóir éisteacht léi. Cé olc nó maith libh a ndúirt sé, titfidh gach rud amach de réir mar a thairngir sé. Is é seo a rinne dochrach mé le gach dream eile. Róghairid a chuairt mo bhrón a imeacht dúinn. Bhí áthas orm fad a bhí sé ann liom. Lean Cormac ar aghaidh lena rí ón tráth sin amach go dtí gur tharla an bhódhíth. Cé go raibh Cormac glic níor thug sé an bhódhíth faoi deara go dtí go raibh sí tagtha i láthair. Ba é seo cor na cinniúna dó i gcúrsaí flaithis. Tugadh, áfach, a chánacha dleachta do Chormac an bhliain sin. Tháinig siad ó gach cúige de chúig cúigí na hÉireann, sé sin le rá, 180 bó as gach cúige. Roinn Cormac an cháin sin i measc seacht bpríomhthuatha na Teamhrach óir bhí díth ar a gcuid bó, agus níor fágadh ar chúl oiread is bó amháin, agus roinn na bó críochnaithe ag Cormac seo chuige a reachtaire. Maine Míbhriathrach mac Miduath. A Chormac ar seisean, an bhfuil na ba roinnte amach agat? Tá, arsa Cormac. Níl a fhios agam cad a dhéanfaidh mé mar sin, arsa an reachtaire, mar níl oiread is lón aon oíche fágtha agam do theaghlach na Teamhrach, díthiú na mbeithíoch is cúis leis sin. Chuir an ní sin buairt ar Chormac agus dúirt sé, Cad tá ort, a reachtaire? Cén fáth nár inis tú an méid sin dom fad a bhí mo cánacha in mo sheilbh? Níl sé agam duit anois agus ní b'áil liom aon éagóir a imirt ar aon duine, os rud é go bhfuil mo cháin faighte. agam cheana féin, ní bheidh faic eile le fáil go ceann bliana eile. Chuaigh Cormac ar ais go dtí a theach gaoise iar sin, agus lean sé ar aghaidh ag scrúdú gaoise, agus gan aon neach ag tabhairt cuairt air ach amháin iadsan a thugadh an bia isteach dó. D'fhan sé ansiúd ar feadh trí lá agus trí oíche. Ghabh an reachtaire iar sin ar bheith ag iarraidh teacht isteach breise don rí ar shlí nach mbeadh éagórach, agus tháinig sé go Cormac agus toradh a scrúdaithe leis. A Chormac, ar sé, An é an méid a dúirt mise leat fáth do bhuartha? Is é go deimhin, arsa Cormac. Fuair mise bealach chun teacht isteach breise a fháil, ar sé, ach is dóigh liom go bhfeicfidh tú féin go bhfuil sé de réir dlí. Cad é, más ea, arsa Cormac. An bhfuil staidéar déanta agat ar rannta na hÉireann? arsa Maine. Níl, arsa Cormac. Bhuel, tá sé déanta agamsa, arsa Maine. Agus fuair mé cúig cúigí in Éirinn, agus tá dá ceann díobhsan i Mumhan, agus níor bhailig tusa cáin ach ó cheann amháin díobh ón am a ghabh tú an rí? Agus chomh maith leis sin, is díobhsan an fear a mharaigh d'athair i gcath Mhá Mhúscraí, sé sin le rá Mac Con Mac Mac Nia, Mic Luighdheach, agus is ceart duit éiric a fháil ó Fiacha, mar is driotháir Fiacha don duine a mharaigh d'athair agus a ghabh Fiacha ríghe na Mumhan iar sin. Mo bheannacht ort, arsa Cormac, is fíor dleacht ba chúis sin, Bhí an-áthas ar Cormac de bharr an casadh na taoide seo. Bhí sé cosúil le fear a bheadh curtha ar ionnarbadh ar Éirinn agus a bhí glaoite ar ais arís. Ba é sin an méid áthais a bhí air. Chuaigh timirí amach ó Chormac ansin chun maithe agus móruaisle Leath Chuinn, leath, tuaisceart, tuaisceartach na hÉireann a bhailiú le chéile i mórthionól agus d'inis sé an scéal dóibh. Thug siad uile a bheannacht don reachtaire. Iar n-agallamh a shlua do Chormac dúirt sé leo nach mbeadh sé sásta go dtí go mbeadh a phuball suite aige sa Mhumhan féin. Ná déan faic, ar siadsan, ach amháin timirí a chur chuig na Mhumhanaigh chun an cháin a bhailiú uathu. chuig Fiacha leis an iarratas sin. Agus dúirt Cormac Má tá freasúra ann, abair leo nach maithfidh mise dóibh pioc den cháin atá le teacht chugam ó ghabh mé an ríghe, cé go nglacaim leis nár bhailigh aon rí eile í go dtí seo. Thaistil siad ó dheas ansin go dtí gur shroich siad an Rí-Ráth, ar a dtugtar Cnoc Rafann inniu. Cuireadh fáilte roimh eachlaigh Rí Éireann agus chuir siadsan éileamh an Ard-Rí in iúl d'fhir Mhumhan. Cormac, ar siad, a chuir sinne chugaibhse chun a dhleachtanna a bhailiú uaibhse. Cad é siúd, go díreach, arsa fir Mhumhan. Naoi bhfichid bó faoi dhó, sin trí chéad is seasca uaibhse le tabhairt dó uair amháin as gach cúige, ach níor thug sibhse ach leath den mhéid sin ó ghabh sé rí. Agus caithfidh sé an cháin a bhailiú, dáiríre fíre, toisc go bhfuil galar bó seacht dtuatha treibheacha agus príomhphort na Teamhrach. I dteannta sin, is sibhse a mharaigh a athair agus is dleacht éiric a thabhairt dó dá bharr. D'inis Fiacha é sin d'fhir Mhumhan. Dúirt fir Mhumhan nach n-íocfaidís an cíos seo. Ach cheana, ar siad, ós rud é go dtagann sé chugainne toisc é a bheith in éigean, tabharfaimid deontas dó, bó ó gach lios sa Mhumhain chun cabhrú leis ina chruachás. Ach ós rud é nár leag ár n-aithreacha don aon dualgas orainne an cháin sin a íoc, nílimid chun a leithéid d'ualach a chur ar ár maicne féin. Cuir teachtairí chuig Cormac féin mar Ní dóigh linn gurbh eisean a chuir an t-iarratas trom sin chugainn in aon chor. Iar sin, chuir teachtairí Fhiacha, Cuilleann Cosluath agus Leithrinne Leabhar chun bóthair ó thuaidh, agus tar éis bualadh le Cormac dóibh, chuir siad an cheist air, An uaitse, dáiríre, atá na timirí seo ag teacht? Is uaimse, arsa Cormac. Más uait, ar siadsan, tabharfar bó ó gach lios sa Mhumhain duit chun cabhrú leat in am an ghalair, ach gan béas a dhéanamh de. Is fearr liomsa, arsa Cormac, mo dhleacht a fháil go rialta ná deontas mór aon uair amháin. Ansin chuir Cormac a thimirí ó dheas arís ag iarraidh na cánach. Tionóladh fir Mhumhan arís le Fiacha agus dúirt leo déan bhur gcomhairle féin faoin gceist seo. Agus é sin ráite aige, d'imigh sé uathu.